درودی بیکران در همت تیحامی اسلام بنازم عزم و ایمانی تو را ای لشکری قرآن درودی بیکران بر همت تیحامی اسلام بنازم عزم و ایمانی تو را ای لشکری قرآن فیگند آتشی خشم شرر به جان ظالمان فیگند آتشی خشم شرر به جان ظالمان با مشتانی گیره کرده شکستی لشکر شیطان به مشتانی گیره کرده شکستی لشکر شیطان با کفشم شعری لا داری بلا فریاد این الله شوری و و خواهی بدین ایمان جند الله و کف شمشیری لا داری بلا فریاد این الله و سرشوری و تنخواهی بدین ایمان جند الله زبون شد دشمنی انسان در این پیکاری آزادی زبون شد دشمنی انسان در این پیکار آزادی زی باری شهیدان شد وطن گلزاری آزادی زی باری شهیدان شد وطن گلزاری آزادی تو گشتی حافظ شرعی مبین و حامی اسلام تو پیروزی تو پیروزی با آیا آیای قرآن تو گشتی حافظ شرعی مبین و حامی اسلام تو پیروزی تو پیروزی با آیا آیه قرآن از این حماسه خونین که جاویده است در میهن از این حماسه خونین که جاویده دست در میهن بجانود الحماية كن مشوغ في الأزين دشمن بجانود الحماية كن مشوغ في الأزين دشمن بكف شمشيري لا داري بلا فریاد إلا الله بسر شوری وطن خوهی بدل ایمان جند الله بکفشم شمشری لا داری بلا فریاد الا الله و سرشوری وطن خواهی بدین ایمان جند الله زبون شد دشمنی انسان در این آزادی زبون شد دشمنی انسان در این پیکار آزادی زیخون باری شهیدان شد وطن گلزاری آزادی زیخون باری شهیدان شد وطن گلزاری آزادی زبون شد دشمنی انسان در این پیکاری آزادی زبون شد دشمنی انسان در این پیکاری آزادی زخون باری شهیدان شد وطن گلزاری آزادی زخون باری شهیدان شد وطن گلزاری آزادی